Я ja karupastus sisällukundana. Мама на переспала, а я помню, приехали Ленинградские, молодяко из Шуры, и говорит, а мне было шесть годов. И я на переспала, и мама, мама на место. Понимаете, корову треба брать на пасту, а я так сделала, теперь ксеравы были, очень не помывши, кто на то, вот так вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Лена говорит, я так запомнила, я на шуруме рассказывала, что говорит, я так запомнила, так, а, ты уже теперь, наверное, помнишь на всю жизнь. Я запомнила, как ты шла босыми ногами по роще, скинка полоченная, поситая коровой. И плачущая пахнула для коров пастись. А там тогда холодно было, рассага до коров, где она стыдит, тогда топчешься, поэтому щеку на ноги.